par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādam arī klausītāji. Šeit es, Priesteris Jānis un šī vakara eh, raidījumā labās ziņas pie manis viesojas Inese Lūse, Austrumu slimnīcas, jeb kā mēs tautā to mēdzam, vēl joprojām saukt vecajā vārdā Gaļiezera slimnīcas, kapelāna dienesta vadītāja, kapelāna Inese Lūse. Eh, vēlreiz labvakar! Un sirsnīgs paldies par to, kad uh, eh, varēja atrast laiku, lai pievienoties, pievienotos mums šeit ēterā. Um, nu jā, bet uh, kā jau uh, pašā sākumā arī šajā džingliņā tika teikts un, un kā, um, kā arī, nu, es mēģināju paskaidrot, ka meklējam to labo, ko ir vērts izcelt un, un ieklausīties, dzirdēt un ar ko ir vērts arī dalīties. Un man tas pirmais, ko es gribu jautāt ir, eh, kas vispār ir kapelāns? Mhm. Mm Labi. Tad es, eh, es atbildēšu par eh, slimnīcas kapelānu, jo kapelāna kalpošana eh, var būt dažādās vietās, kur nav pieejama baznīcas kalpošana, tādās laicīgās iestādēs, jā, kā mēs zinām, cietumos, armijā, policijā un sociālos centros. Tā es pastāstīšu par slimnīcu. Uh, Un, uh, ko tad mēs darām kā kapelāni? Mēs esam šie dvēseles um, mm, aprūpētāji, kā mūs bieži vien mēdz saukt par dvēseles ārstiem. Kad beidzas saruna, paci, pacients pasaka, nu jūs kā dakterīts, kā dvēseles dakterīts atnācāt pie manis. Un, um, Mēs, mūsu uzdevums, uh, misija pāri visam, protams, ir evaņģēlijas, bet kā mēs to evaņģēliju praktiski varam nest ar šo mīlestību pret cietējiem slimnīcā, gan pret cietējiem, kas ir pacients, gan arī viņu tuviniekiem, viņus atbalstot, gan arī medicīnas darbiniekiem, kuriem mm, katru dienu ir jāsaskarās ar ciešanām cilvēku un arī nāvi. Uh, Un es esmu tā priekš sevis, varbūt tā noformulējusi tādu domu, ko es pa šiem nu jau gandrīz 20 gadiem daru slimnīcā, kad ir tādi cilvēka dzīves traģiskie mirkļi, kad, piemēram, paziņo diagnozi eh, ļoti smagu, vai arī mm, paziņo ārsts, ka nu, medicīniski mēs vairs neko nevaram, diemžēl, darīt, palīdzēt jums vai tuviniekam Un, kad ir šie ļoti smagie mirkļi, tad uh, kapelāns ir tas, kurš ir līdzās, un es esmu līdzās, lai atbalstītu cilvēku, lai uzklausītu viņu šo, uh, šīs sāpes, šie, šos pārdzīvojumus. Un kā es esmu sapratusi priekš sevis, uh, lai nokāptu ar pacientu kopā, ar cilvēku kopā, tai, tai ellē, tai ciešanu dziļumā, tai sāpēs, bezgalīgajās, lai mm, nestu šo mīlestību, lai nestu šo gaismu, šo cerību, lai nestu Jēzu. Un man tagad arī šajās dienās bija tāda situācija, kad tiešām pacientē pēc ilgstošiem mēnešiem nevarēja atklāt diagnozi, uzstādīt, un tad pārdzīvo gan, gan paši, pats pacients, gan tuvinieki, gan arī mediķis pārdzīvo, un tagad viņai uzstādīja šo diagnozi, un, un ārsts saka, nu, kad, kad ir viss, kad ir diezgan slikti viss, un ka medicīniski mēs nevaram iejaukties, un, Un, uh, ieraugot šīs pacientu šīs izmisuma pilnās acis, un viņa, viņa ir ticīgs cilvēks, tomēr šī, šī ziņa viņu satrieca, tajā mirklī uh, es sāku stāstīt par, par Dievu un par viņa mīlestību, un, un interesanti, kad uh, <clears throat> pēc tam jau viņa ģimene teica, un kapelāna, ka tagad ir tā, kad uh, māma mūs mierina, un ka viņu uh, ka tā paciente man atklāja, ka viena frāze, ko jūs teicāt, ļoti, ļoti man palīdzēja. Un, um, Es, viņa teica, ka es esmu starp daudzajām tām frāzēm par Dieva mīlestību runājot un e, par mūžību un par Jēzu Kristu e, pateikusi, ka tagad būs tas laimīgākais mirklis mūžība, ko varēs piedzīvot. Un, un, viņa, un viņai tas ļoti dziļi aizskāra, kad viņā, viņa teica, manī ienāca miers. Un, um, Jā, tā kā. Nu, tā kā ļoti, jā, tā klausos, protams, ir ļoti skaisti un negribu, ne, negribu būt uh, tāds mm, nepieklājīgs, un tomēr gribu arī izaicināt šajā mm -hmm. gadījumā, tīpaši atrodoties rādījumā arī uh, ēterā, kur, protams, visi pieņem, ka te, te, tikai Dievs un tikai mm -hmm. lūkšanas un vai nekā cita. Uh, A kāpēc ne psihologs? Mm -hmm. Ko mhm. nevar psihologs aiziet un e, uzklausīt un mierināt? Ar ko atšķira? Mhm. atšķiras mm -hmm. kapelāna kalpojums no psihologa kalpojuma tādā mm -hmm. gadījumā? Super, ļoti labs jautājums. Turpinam. <laughs> Tā tad nav atbildes, ja? Nē, atbilde ir. Un uh, atbilde īstenībā ļoti vienkārši. Jo ir jau arī psihologi slimnīcā. Jā, un onkoloģijas centrā, un viss šis piedāvājums atbalstošās personas, e, viņas, e, viņas ir, ir sociālais darbinieks, ir e, psihologs, ir, ir šī garīga aprūpe, ir kaplāns, pastorālā aprūpe, jā, un, nu redz, kad šo emocionālo tādu atbalstu, jā, psihologi sniedz, un uh, viņi arī, uh, arī palīdz, viņi var uzklausīt, un viņi to arī dara. Un dara ļoti izcili, jo cilvēki ir profesionāli savā jomā. Um, redz, te, uh, te ir tā, tas mirklis, kad iet runa par miršanu, kad iet runa par šo eksistenciālo mirkli, kā, ka man jāpārkāp šis slieksnis. Uh, tad, uh, zini, kaut kā nesauc neviens psihologu tiem irkliem. Ja. Tad ir tā, kad uh, eh, aicina kapelānu un uh, ārsti zvana, tuvinieki zvana un meklē, meklē mūs un meklē šo atbalstu. Nu, cilvēki kaut kā laikam tomēr jūt, kad ir, ir tā atšķirība, ja, ja iet runa par, uh, par um, jau mūžību, par miršanas šo slieksni, ka mm, jūt šo dievišķo, tomēr Tad, atšķirību, bet ne, tas jau nenozīmē, ka tagad visi sauc vispār kapelānu, jā, nē, protams, ka tas tā nav. Protams, Tad, ka eh, tas kapelāns asociējas tā kā ar nāves eh, tāds eh, sagatavotājs, bez mazvai. Uh, Un es šeit nedomāju pat arī obligāti sliktā nozīmē. E, jā, gan sagatavotājs, gan pavadītājs, gan um, nu, tādas jēgas, piepildījuma jēgas nesējs, gan arī izpratnes nesējs par to, kas, kas ir tagad un kas būs pēc tam. Jā, man šodien arī, piemēram, uh, ir tāda uh, eh, situācija vakar. Jā, pie, mums grie, pie manis griezās uh, Eh, ģimene, kur mm, mirst mamīte, un viņi saka, viņu mm, visu laiku runāja par to, ka vēlas nokristīties, un tagad ir skaidrs, ka uh, viņa mirst, un mēs ļoti vēlamies šīs kristības. Un, jā, un vakar šīs kristības notika. Notika, slimnīcā, palātā, esot klāt visai ģimenei, un šodien vēl uzējot augšā, esot kopā ar ģimeni, es redzu, kā šī sieviete lēnām izdziest un tādā bezgalīgi lielā mīlestības ieskļaut, iekļauta savu tuvinieku uh, tuvumā. Un, uh, par ko tad uh, es runāju ar tuviniekiem, jā. Jā, mm, bet par ko tieši, vai ne, vai, vai, vai, vai runāt par Dievu, par evaņģēliju, par, par kaut kādu pēcnāves dzīvi tajā brīdī, tas ir tas tieši, ko cilvēki grib un meklē un gaida? Nu, izrādās jā, jo tas dod mierinājumu, uh, mierinājumu, uh, nu, tas ir tāpatās kā laikam ied, iedot biļeti uz lidmašīnu. Ja? Tas, tas vienkāršais stāsts, <laughs> uz kurienu lido, nu nezinu, jau pats redzēs. <laughs> Ja? At, tad, tad aizlidos at, uz galu, tad jau tikai tad jau, <laughs> skaidrs. Jā, nu, nu, varbūt tādiem ļoti azartiskiem cilvēkiem tas pat patiks, ja? bet nu, lidmašīna, nu, tas tomēr, nu, jā, vai iedot biļeti un pasaka, reku, tu tur nokļūsi un tur būs daudz labāk. Ja? Ne, un... Tas, ko es gribēju savā mm -hmm. ziņā prasīt arī šajā gadījumā ir, bet kādu problēmu kapelāns uh, risina tādā gadījumā? Vai viņš nerisina vairs problēmu, vai nāve vairs nav īsti arī problēma? Es tagad vienkārši tā klausos mm -hmm. un, un pie sievis e, filozofēju drusku. Mm -hmm. Es domāju, zini, ja mēs to nosaucam par problēmu, tad varētu teikt, ka šajā slimnīcas kontekstā, kur ir ciešanas, Tad, ja mēs to nosaucam par problēmu, tad kapelāns ir tas, kurš, pil, kurš risina šo um, gara gara problēmu <laughs> cilvēkā, ja? jo, jo um, par miesu, kā, par miesas problēmām darbojās ārsts, par eh, medicīniskās aprūpes problēmām darbojās māsa, tur tā kā viss ir skaidrs, ja kaut kādi sociālie jautājumi, tad arī ir kabinets, kur var vērsties un šīs problēmas tiks atrisinātas, ja ir šie, eh, ja cilvēks eh, grib saņemt savu psiholoģisku atbalstu un kā viņš tagad var dzīvot tālāk, labāk un, un kā viņam tikt ar savām problēmām galā, tad viņš jā, iet meklē psihologu. Uh, Un, nu redz, un kad ir šīs garīga rakstura problēmas, tad meklē kapelānu. Un, un zini, ir tā, ka um, sadarbība ar ārstiem ir veidojusies ļoti izcila, jo es redzu, nu, viņi arī paši saka, uh, mēs tevi aicināsim, ja? mēs tevi aicināsim. Uh, Un, piemēram, viens um, man arī nesen, pirms pāris mēnešiem, bija tāds gadījums, kad uh, paaicināju uz reanimāciju, un uh, tur ģimenē bija notikusi milzīga traģēdija. Un, un um, <clears throat> ārsts man saka, Ines, nu pieeja aprunājies ar, to, ar vīru, jo sieviņa tagad ir reanimācijā, viņš tur nerod sev mieru, viņš neatiet vispār no viņa mm, no durvīm, un um, nu, tur viss izskatās diezgan bēdīgi. Mēs esam viņam par to pateikuši, un tur ir arī mazi bērniņi. Un uh, tad, kad es uh, izgāju pie, pie šī it kā vizuāli stiprā vīra, es ieraudzīju pavisam mm, sagrautu, uh, iekšēji sagrautu cilvēku, uh, puiku, kurš vienkārši skatījās vienā punktā un eh, bija pilnīgi kā sastindzis. Un tad sākās mums šī saruna par to, kas ir noticis, un tad vienā mirklī viņš nezināja, ka es esmu kapelāna. Mēs arī, nu, tā kā neteicām, ka mhm. esam atbalsta mhm. persona, un um, viņš vienā mirklī saka, ziniet, es, mēs ģimenē visi esam pilnīgi neticīgi, bet šonakt es lūdzu Dievu, jo tā ir mana vienīgā cerība. Un, nu, re, un te nu ir tā problēma, ja, ko risināt, un, uh, un tad, uh, tad kaplāns nu, ir tas, ar ko par šito tēmu vispār var runāt, ja, kurš ir kompetents par to runāt, ko tad, uh, kas tad ir runāt tas Dievs par... un ko tad ar to Dievu mēs par... tagad darām. <laughs> skaidrs, skaidrs, jā, ne, ļoti aizkustinoši pēc tās viņš klausot, gan drīz vai asara jau birst, vai ne? Bet... Nu, tas bija ļoti aizkustināši, un uh, uh zinu, priester uh, Jāni, uh, notika tiešām varbūt ne tāds zinātniski atklāts brīnums, bet ārsti to paši nosauc par brīnumu, jo tajā vakarā bija svētā mise onkoloģijas centrā, un vīrs piekrita, mēs gājām uz misi, viņš lūdzās, viņš sauca uz debesīm, Dievs atdod maniem bērniem mammu, un, un tad atnācām arī um, ar priesteru Aivaru un kopīgi visi lūdzāmies pie viņas sieviņas, un arī viņš lūdzās, un uh, viņa pamodās. Un viņa pēc pāris nedēļām bija mājās ar pilnīgu apziņu, kas vispār ir, nu, es neie, neiešu dziļumos, ja stāstīt, kā, kā tādi cilvēki atvesļojas, to es redzu ikdienā. Viņš katru dienu nāca uz kapelu, mēs kopīgi lūdzāmies, viņš viens pats lūdzās un bija bezgala pateicīgs Dievam. Par tām sarunām pēc muzikālās mhm. pauzes atgriezīsimies, par ko tad īsti runā un kā te to jēgu var dot tiem cilvēkiem atpakaļ, vai tiešām tas ir tikai runājot par Dievu vai kā, uh, kā tas vispār notiek. Pēc muzikālas pauzes rādījuma arī klausītāji neko nepazūdam, bet gribu atgādināt telefonu numurus, ja gadījumā vēlaties uzzvanīt vai atsūtīt savu īziņu ar jautājumu vai varbūt tās pat arī ar savu pieredzi, tad pilnīgi droši nekautrējamies, sūtam īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanam 67 969 131 un es domāju arī kapelāne Inese būs gatavi mēģinās vismaz atbildēt uz šiem grūtajiem jautājumiem, un es saku ar nodomu grūtajiem, jo, manuprāt, šī jau ir tā joma, kur nav vieglu atbilžu vai vieglu jautājumu vienmēr, bet tas pēc muzikālas pauzes. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani ir Ines Lūse, Austrum slimnīcas kapelāna dienesta vadītāji kapelāni. Jau paspējām aprunāties pirš, pirms šīs muzikālās pauzītes par to, kas tad īsti ir kapelāns un kā dzirdējām diezgan nopietna lieta, kāda no klausītājiem raksta. Paldies kapelēnai Inesē par dalīšanos klausos un aseres rit pār baigiem, tā saka Eh, lai Dievs palīdz jūsu kalpojumā, Ināra raksta. Tāda īziņa. Nu jā, tas eh, tiešām tā klausoties, eh, protams, mm, baigi nopietni. Bet jautājums ir, ko patiesībā jūs darat? Kā jūs uzrunājat cilvēks? Un, un vēl viena lieta, es tā uzreiz pasaku veselu bariņu ar jautājumiem, un tad kā tā saruna aiziet. Bet uh, viens, kā jūs uzrunājat tos cilvēks, kā jūs atrodat tos cilvēks, vai nu, kas notiek vispār? Un, un, un par ko tieši runājat, jo man tā dažbrīd šķiet, nu, par to Dievu, nu kā es tur tagad par to Dievu nu, sākšu runāt. Bet otra mhm. lieta, arī par kuru ieminējies jau aizkadrā vai <laughs> aiz, pirms mēs izgājām ēterā, ir, nu kā tu pat tiec ar to visu galā, jo ja dien dienā vajag uzklausīt tādus nopietnus stāsts vai pat pavadīt cilvēku, nu, kā saka, mūži mājās, tad kā tu pati tiec ar to galā? Paldies! <laughs> Sāksim pamazām. Jā, Jā. Nu, par, eh, par to uzrunāšanu ir tā, ka um, pašlaik, kamēr Latvijā varētu teikt, vai arī Austrum slimnīcā, mēs esam tik kapelāni, cik mēs esam, septiņi uz visiem tiem pieciem stacionāriem, un pašā gaļazarā mēs pašlaik esam trīs, uh, tad mans, mans milzīgais tas sapnis, ka kapelānu būtu tik daudz, ka varētu būt 24, 7 katru dienu, jo tās vajadzības ir, un tad saka, nu jā, bet jūs jau brīvdienās neesat, to pat arī ārsti atzīst, un līdz ar to mm, tā mūsu ikdiena ir tāda, ka mēs gan paši ejam uz nodaļām, apējam ejam vienkārši palātās. Palātās un uzrunājam pacientus. Eh, kā un... jums ir īpaši tērps? Nu, tur ir krusts vai kaut kas, vai priestera tērps, un kad uzreiz skaidrs, jā, šeit ir ieradusies kapelāni. <laughs> Īstenībā tas ir tāds atvērts jautājums, un to katra, katra slimnīca, katrs kapelāns izlēma pats. Nav tādu noteikumu, bet... Um, Es esmu atklājusi, un ko es arī iesaku saviem kolēģiem, viņi labprāt arī to, to ir pieņēmuši, ka mēs esam tā kā savās drēbēs, uh, Ehm, un pa virsu ir medicīniskais halāts, un mēs esam tā kā pa vidu. Administrācija staigā tikai savās eh, privātajās drēbēs, eh, medpersonāls viņu pilnībā pārģērbjās un tomēr ir tajā eh, nu, slimnīcas apģērbā vai tajā, mhm. ko pārvilkt. Un tad mēs esam kaut kur pa vidu. Mēs esam gan, gan, gan, jo neesam, tik, neesam medpersonāls, bet arī neesam, mēs priekš visiem tā kā esam, ja, un līdz ar to tas halāts arī kaut kur ir tā zīme, ka mēs esam piederīgi slimnīcai un arī pasargā, nu, tā kā epidemioloģiski arī dot to drošības sajūtu. Nu, lūk, bet pasaulē, eh, cik es zinu, um, kapelāni staigā arī, nu, tikai privātās savās drēbēs, un tas, tas, tā, tas tā var būt. Uh, Nu, lūk, un tad mēs eh, ejam eh, iekšā, nu, piemēram, situācija ieeja palātā un um, mm, uzrunāju vienkārši cilvēkus. Esmu atbalsta persona slimnīcā un, eh, un vēlos aprunāties, kā jums, kā jums veseļojās, kā jums dzīvojās, kā jūs šeit jūtaties. Un, um, un tā, uh, tā lēnām tā saruna uzsākās. Nu, tā kā veidot, iesākumā veidot tādu dialogu, uh, uzticēšanos no cilvēka, un kurš jau būs atvērts, tas arī gribēs runāties. Cits pieliek avīzīti priekšā, ja, kad parādot, ka e, es sarunu nevēlos, e, e, cits uzreiz atsaucās un e, sākas saruna. Ir gadījumi tā, kad runā ar vienu pacientu, un tad viņš, ah, jūs pie maniem arī pienāksiet, es arī gribu aprunāties, ja. Ļoti dažādas tās situācijas, bet tas um, pamat pamata tā doma, varētu teikt, ir tas kodols, kad vispirms uh, uzsākt šo sarunu, izrādīt šo viesmīlību, draudzību, šo atvērtību, kad uh, esmu šeit, lai jūs atbalstītu, palīdzētu, un mēs jau nezinām, jā, kas ir to cilvēku, tic, netic, kādas viņa iekšējās vajadzības, un tikai sarunas laikā tas atklājas bet eh, sarunas laikā atklājas un, un kā ir, eh, vai ir arī bijuši tādi gadījumi, kad, nu, ir cilvēki naidīgi pat bijuši pret eh, kapelāna pienākumu pildītājiem, nu, pret tevi? Uh Zini, ir varbūt drīzāk tā, ka nevis eh, konkrēti pret mani, un es to arī neuztveru personiski, ja, jo es personiski tā, to cilvēku arī tā kā nepazīstu, lai pret mani vērstos personiski, bet uh, ir bijuši, bet viņi ir ļoti reti, kad uh, cilvēks nu, tagad, um, ehm, var just, ka viņš tagad ir, nu, ir atradis, uz ko izteikt to savu dusmu par baznīcu. Jā. Aha, arī tāda tā, lieta ir. Jā. jā. Jā, eh, bet nu, tādi ir ļoti retni. Es eh, nu, tagad jau pa saviem 20 gadiem piedzīvoju, kad eh, cilvēki nu, jau ir ar lielāku izpratni par šo atbalstu, un vēl, ka, piemēram, ir mm, no kādām citām valstīm vai no Amerikas, ja cilvēki domā, jo, jēs, jēs, zinu, zinu, jā, <laughs> zinu, zinu, un mm, jā, Tad ir vēl situācijas, kad paši tuvinieki vienkārši meklē, kad ir kaut kādas tiešām konkrētas vajadzības un pat pat, eh, pat meklē tā, ka vai jūs varētu aiziet aprunāties. Jā. Mhm. Viņam, piemēram, mhm. rīt ir operācija, viņš ir ļoti uztraucies. Jā. Un nevienmēr pat tie ir uh, ticīgs cilvēki. Jā. Protams, kad um, pie kapelāna arī vēršas, kad ja ir vajadzīgi šie sakramenti, tas ir, tad, protams, ka zvan jau konkrēti ar šo lūgumu. Man, piemēram, bijis tāds gadījums, kad atnāk uz kapelu um, vīrs vienai pacientē, un viņš tagad saka, ziniet, uh, kaplāni, nu, vat runāju, runāju ar savu, savu sievu, ka vajag nokristīties, nu, taču neklausīja mani. Nu, tagad, ka, nu, ir tik slikti, nu, tad tagad viņa ir piekritusi. Jā, <laughs> ja. Piespiedu un, viņu beidzot. <laughs> bez mazvai, ja. Bet, nu, tas bija tādu it kā humoru, bet, nu, tur, jā, tur bija tā kā, bija operācija un atvesļošanās process, bet eh, vīrs uh, atnāca, viņš lūg, un, un viņš saka, ziniet, es neesmu tik ļoti izglītots visās šais lietās. A, kas mums tagad ir jādara. Ja? Nu, šie jautājumi it kā vienkārši, bet tāpat laikā priekš viņa tie ir ļoti būtiski un svarīgi. Un tad nu, mēs ejam tālāk to procesu, kā mēs eh, slimnīcas ietvaros ko mēs un kā mēs tālāk darām. Bet tas arī izklausās, ka patiesībā nu, nav tā, ka tu tikai par nāvi vien tāda nāves speciālisti vai, vai <laughs> eh, nāves ērglis <laughs> atnes šo ziņu, vai ne? Es tā ar, ar, ar smaidu par to mhm. saku, ka nu, man, un arī saku tādai, ka atcerējos pats vienu eh, savu pieredzi eh, pirms daudziem gadiem liepājas slimnīcā. Es, kā jau priesteris, man ir man stērps, un es ar to arī devos pie kāda no slimnieciem, vai slimnieka, neatceros pie kā īsti, bet eh, pie kāda es devos un, un nospiežu pogu liftā, lai dotos kaut kur augšējos stāvos, atveras lifts, un tur ir puisis ar meiteni, meiteni gandrīz puisim ieleca klēpī, e, burtiskā nozīme, <laughs> pilnīgi pārbījās, un tad, kad es iegāju liftā, viņi man saka, kāds nomira. Mm-hmm. <laughs> bet atbild bija nē, paldies Dievam, ne jau pie mirušais braucu, bet pie mm -hmm. dzīvā, kuram varbūt mm-hmm. tās ir vajadzīgs tas atbalsts mm -hmm. un mm-hmm. izklaus, ka tāpat Jā, jā. nu tieši tā, kad uh, tas izglītojošais aspekts ir ļoti svarīgs uh, vēl joprojām un visu laiku pat palietīvajā nodeļā. Jā, nu mēs ejam, uh, lai nestu cerību, lai nestu mīlestību, lai nestu um, Ja, paliekot pie cerības, kā, mm -hmm. kā tu nes to cerību? Nu, kā, kā es varu, tagad cilvēks guļ tiešām ļoti smagā situācijā, varbūt tiešām uz nāves gultas jau, kā saka, mm -hmm. kādu cerību tu nes? Kā tu to dari? Um. To es vairāk domāju tādā nozīmē, nu arī šos gadījumus, ko es pastāstīju, ja, kad um, kas tad ciešanās ir tā mana cerība, ja? kaut vai uh, šī saruna, kas dod uh, mierinājumu, ja? kas dod kaut kādu stiprinājumu, cīnīties, nepadoties, vai arī, uh, vai arī samierināties, ja? kad, nu, tagad ir pienācis tāds mirklis, kad man ir tas jāpieņem, ja? un viss tas ir cerība, lai cilvēks uh, lai cilvēks rastu to jēgu iet tālāk. Jā, vienalga, kāda tā ir priekš viņa šajā mirklī situācija. Un, um, jā, nu, kaut Bet, kaut nu jā, un pārlecot varbūt tās uz, uz, uz citu tēmu, uh, Eh, par ko arī gribas saprast, kā tev pašai ir eh, tagad tā 20 vairāk gadus strādājot slimnīcā un sastopoties ar šādu um, nu, smagu situāciju, un kā, kā tu tiec pati ar to galā? Nu, sākumā, kad es biju viena pati pēc diviem gadiem, jā, es gulēju arī ar visiem pārējiem, <laughs> jā, pie sistēmas, un uh, Un, uh, un, un uh, domāju, ka nu viss, ja, kad, uh, ka jāiet projām, bet uh, Tāda sistēma atkačāja tevi. <laughs> atkačāja, jā. Un doktors stāvēja guldas galā un teica, nu, Ines, tu te nevari strādāt, jo tev brauc kaut kur uz lauku slimnīciņu, tur būs mierīgāk, <laughs> jā. Un, um, jo tiešām sākās veselības problēmas un, kā izrādījās, visas analīzes ir labas, kad vienkārši tā ir pārslodze. Un, um, jā, tad runājot ar Dievu un cilvēkiem, nāca tā atziņa, uh, kad es nevis to nevaru darīt, bet es to nevaru tādā veidā darīt. Un tad es mm, mm, ļoti tā mainīju visu savu mm, principus, darbības, un uh, gan paņēmu akadēmisko, gan sāku vingrot, gan aizgāju pie valdes priekšsēdētāja un lūdzu vēl slodzes slimnīcai. Un tas nesa tādu īstenībā tādu attīstību arī visā tajā. Un, nu, es kā, esmu to ņēmusi vērā un, um, protams, ka neiztikt bez tādiem atkal tādiem uh, kritieniem, bet tas ir kļuvis aizvien garāki tie posmi Un es jau sāku atpazīst, jau tos atpazīt sevī tos mirkļus, kad jau, nu jau jāsa, jāsāk spiest bremze, jā. nu, priekš klausītājiem varbūt tās arī tā kaut ko, ko mēs varam paņemt tā, kā, kā, kā tas ir, kā tu atpazīst, kas ir tie signāli? Nu tas, kā, tas ir kā, ļoti... Kādā veidā tu novelc to bremzi? Eh, tas ir ļoti individuāli, arī kā, kāds, kuram ir raksturs. Nu, man, man pēc sevis es zinu, ka man sāk parādīties kaut kādas tādas sāpes organismā, tad es saku, visi tie mani sarkanie karogi, kad eh, vai nu tagad es esmu iemācījusies tā, kad es jau iepriekš paredzu, ja man ir bijušas, piemēram, kaut kādas ļoti smagi gadījumi, uh, Ja tad nākošā dienā es vairāk esmu kapelā pie vecajiem, varbūt tādiem pacientiem aizēju, kas jau ir bijuši, bet um, aicinu, lai kolēģi iet uz tiem uh, sma smagajām situācijām. Un milzīgs um, atbalsts ir, tātad es jau pati jau organizēju vairāk, tā kā saprotu savas tās um, robežas, apzinos, un uh, milzīgs atbalsts tādās, mm, uh, tādā slimnīcā ir kolēģi. Un es esmu sapratusi, jo mēs esam vairāk, jo mums visiem ir vieglāk, <laughs> ja? jo mēs uzņemamies, nu tā kā, ja es, nu, Pastoties uh, sākumā, es stāvēju ār, ārpusē un skatījos uz to gaļas ar uh, lielo un es domāju, nu nopietni, uz šitas viss, un es tur viena, <laughs> ja? un uh, tagad mēs esam trīs, ja? un tagad ir milzīgs uh, atbalsts sadarbība pa šiem gadiem jau ar medicīnas personālu, vairs nav tās cīņas pierādīt, tagad ir šī sadarbība, un jūties pieņemts, jūties novērtēts, jo, un ir sadarbība un izpratne, kad viņi aicina, ja viņi paši jau atpazīst tās situācijas, kur ir vajadzīgs atbalsts, tai ģimenei, tam cilvēkam, pacientam, tuviniekam, un tad viņi zvana, Inese, tu esi, un nāc, jā. Bet ir taču laikam tāds teiciens, ka um, ehm, dalīta problēma ir mazāka <laughs> problēma, ir puse problēmas, vai ne? Tātad mm-hmm. eh, tas, mm-hmm. eh, tas princips, ka eh, tiešām nenoslēgties un būt atvērtam ir tā vērts, lai arī īstenot šādā smagā vieta un ne tikai es pieļauju. Mēs aizējam mazā, mazā, tiešām īsā muzikālā pauzītē, lai atgrieztos un varbūt tās tad saprastu, uh, A, ko mēs visi pārējie, vai ir kaut kas, ko mēs varam mācīties paņemt līdzi un varbūt tas arī darīt, lai, lai līdzīgi tā, to labo nestu tālāk sabiedrībā, bet tas jau pēc muzikāls pauzītes. Ja gadījumā tev rādījumā arī klausītāji vēl ir kāds jautājums vai interese, tad raksti īziņu 266 77 272. Labvakar, labvakar, nu, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis kopā ar Austrumu, Austrum slimnīcas e, kapelānu dienestu vadītāju kapelāni Inesi Lūsi. Nu, es, mēs jau noslēdzam šo sarunu par kapelāna nu, kalpojumu, darbu, misiju uh, slimnīcā un kā dzirdējām gana nopietnu, sastopoties bieži vien ne tikai ar slimiem cilvēkiem, bet ar arī uh, mirstošiem cilvēkiem un, un, un kas paņem daudz un, un dikti, bet arī gribas saprast, bet eh, un kā, e, es savā ziņā tā kā šajā, šajā labo ziņu raidījumā gribu eh, tā kā uzdot to jautājumu, bet kas ir tas, ko es varu tagad? Vai jebkurš cits rādījuma arī klausītāji šobrīd, vai ir kaut kas, ko es varu to labo dot arī pretī? Kā ir? Varu? Jā. Nēsot kapelāns Jā, var. var, eh, var jebkurš, jo um, ik pa laikam ir šie zvani un jautājumi, kad uh, gribētu iet uh, kaut kā mm, palīdzēt, atbalstīt pat mediķus un, pie, un arī pie pacientiem, un um, kā es varu iesaistīties. Un man ir uh, milzīgs prieks, kad ir izveidojušās šīs brīvprātīgo kustības, kur jebkurš Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no vai ticīgs vai neticīgs, var nākt un, un līdzdarboties. Viena no tādām ir Viena no tādām ir Svētās ģimenes māja, brīvprātīgie, kas iet uz onkoloģijas centru un atbalsta šos pacientus. Tur notiek gan apmācības, lekcijas, gan arī supervīzijas. Un tāds milzīgs darbs arī pašiem brīvprātīgajiem, tieši lai neiekristu nekādās savās tajās bedrēs, lai atbalstītu pašus. Un, ir eh, līgums ar slimnīcu un var droši pieteikties eh, un pēc grafika eh, arī līdzdarboties, nākt pie, pie pacientiem un būt par atbalstu. Mums nāk tiešām dažādu, es intervijās piedalos, nāk dažādu profesiju pārstāvi un tā arī saka, ka es gribu darīt kaut ko jēgpilnāku Jā. Mm. Ne tikai sēdēt pie papīriem, bet arī uh, meklēt tādu līdzsvaru savā, savā dzīvē. Bet tiem un, cilvēkiem ir jābūt obligāti ticīgiem vai kādai konfesijai piederīgajiem, lai varētu tādu brīvprātīgā darba darītu vai kā, darīt vai kā ir? Nu, tieši šī svētās ģimenes mājas uh, biedrība, mēs viņu esam izveidojuši tā, ka uh, viņa netiek, uh, nu, kā lai saka, nostāda, no, virzīta kā reliģiska, bet tieši otrādāk, ka viņā var pieteikties jebkurš cilvēks, uh, Jo, mm, eh, nu jā, jo tās, tās ticības lietas atstājot tā kā kapelāna ziņā, lai, ja kāds pacients par to vēlas runāt, tad reku var iedot kapelāna telefonu un, eh, jā, kad, eh, kad svarīgi ir tas atbalsts vai palasīt grāmatu vai pastaigāties, kas pacientiem ļoti bieži svarīgi, ka, viņu, ka viņš nejūtas droši ar savu slimību, ka viņš var iet, viņam vajadzīgs šis atbalsts un tieši tā roka, kur šodien arī divus pacientus gaitenīti pavadāju, ja, pie kā pieturēties, lai es nenokristu. Uh, tas ir priekš viņa, tas milzīgs, daudz, mil, nu, milzīgs atbalsts un tās pateicības līst no cilvēkiem. Jā, tā kā tur var nākt ar saviem talantiem, Nu, vēl ir tādas ļoti specifiskas, kas arī tieši reliģiskas mums ir dievkalpojuma norises, kur var tiešām iesaistīties ticīgi cilvēki un nākt kā brīvprātīgi apiet uh, palātas un informēt par to, ka būs dievkalpojums un palīdzēt cilvēkiem atnākt uz dievkalpojumu. Um, Tad mums ir sadarbība arī ar uh, anonīmo alkoholiķu biedrību, kas nāk un atbal, ir milzīgs atbalsts šiem uh, toksikoloģijas no, nodaļā atkarīgajiem pacientiem. Tas ir milzīgs atbalsts un arī pašiem mediķiem, kad viņi redz, ka ir vērts cīnīties, jo reku ir cilvēki, kas dzīvo dzīvi. Mm. Tātad iespējas ir, ja vien mm. mēs meklējam tās un uh, arī šādā ļoti, ļoti būtiskā un, un um, svarīgā situācijā cilvēkam būt līdzās un viņu atbalstīt, ja? Jā, tā kā aicinu. Ļoti jauki. Esat droši paldies. un aicinu. Vai ir varbūt tās arī kāds kontakts, kur tad meklēt, uzmeklēt tevi vai ko? Uh, nu, var zvanīt uz, uh, droši vien, kad es tagad no galvas nepateikšu, bet svētās ģimenes mājas biedrība, viņai ir uh, interneta vietnē, ir atrodama viņas, uh, viņa informācija mājaslapa, Uh, nu, vienkāršākais ceļš tad caur austrumu slimnīcu mhm. kapelānu dienestu, tad jau mēs novirzīsim un iedosim telefonus. Nu, jā, no, nu, skaidrs. Tad, ja gadījumā ir interesē, ziniet, kur vērsties pie kapelānis Ines Lūs austrumu slimnīcā, un viņa ļoti kompetenti jūs arī novirzīs, kur ir <laughs> vajadzība. Bet es gan gribu teikt milzīgs paldies šajā vakarā, Ines, tev par to, kad atnāci pēc arī garas darba dienas, uh, tomēr parunāties un pastāstīt drusku par to, kā tad ir būt par kapelāni. Un kāda īziņa arī saka, paldies par jūsu sirds dāstumu, Inese, lai Dievs svētī. Paldies! Tiešām milzīgs paldies. Ar to arī noslēdzam šī vakara sarunu. Sirsnīgi paldies. Rādījum arī klausītāju uz tikšanos jau rīt vakar. Raidījums labās ziņas par aktuālo